თავი 19 როცა იესომ დაასრულა ეს სიტყვები წამოვიდა გალილეიდან და მივიდა იუდეის მხარეში იორდანეს გაღმა თან მისდევდა დიდძალი ხალხი და იქ განკურნა ისინი მაშინ საცდუნებლად მიუახლოვდნენ ფარისევლები და უთხრეს აქვს თუ არა ნება კაცს ყოველგვარი მიზეზით გაუშვას ცოლი ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ არ წაგიკითხავთ რომ შემოქმედმა დასაბამიდან კაცად და ქალად შექმნა ისინი? და თქვა, ამიტომ მიატოვებს კაცი თავის დედ-მამას, შეერთვის თავის ცოლს, და იქნებიან ორივენი ერთ ხორც. ასე რომ ორნიკი აღარ არიან, არამედ ერთ ხორც. ამრიგად, ვინც ღმერთმა შეაუვლა, და ე, ნუ განაშორებს კაცი. კვლავ უთხრეს მას. მაშინ რატომ ხაგვამცნო მოსემ გაყრის წერილის მიცემა და ცოლთან გაყრა? მიუგო მათ, მოსემ თქვენი გულქვაობის გამო მოგცათ ცოლებთან გაყრისნება, თავიდან კი არ იყო ასე. ხოლო მეგეუბნებით თქვენ, ვინც გაეყრება თავის ცოლს, სიძვის მიზეზის გარეშე, და სხვას შეირთავს, მრუშობს. და ვინც განაშვებს შეირთავს, აგრეთვე მრუშობს. უთხრეს მას მოწაფეებმა. თუ კაც სამდენი რამ მართებს ცოლის მიმართ, უმჯობესია სულაც არ შეირთოს. ხოლო ესომ პასუხად თქვა. ყველას როდი შეუძლია ამ სიტყვის წდომა, არამედ მხოლოდ იმათ, ვისაც მიეცა. ვინაიდან არიან საჭურისნი, რომელნიც დედის საშოდანვე ასე იშნენ. არიან საჭურისნი, რომელნიც კაცთაგან დასაჭურისდნენ. და არიან საჭურისნი, რომელთაც თავად დაისაჭურისეს თავიცათა სასუფევლის გულისთვის. ვისაც წდომის თავი აქვს, ჩასწვდეს. მაშინ მიხვარეს მას ბავშვები, რათა ხელი დაედო და დაელოცა ისინი, მოწაფეები კი უშლიდნენ მათ. ხოლო ესომ თქვა, აცადეთ ბავშვებს და ნუ უშლით ჩემთან მოსვლას, ვინაიდან მაგისთანებისააც ათა სასუფეველი. დაადო ხელი და წავიდა იქიდან. და, აჰა, ვიღაც მიუახლოვდა და უთხრა. კეთილო მოცხვარო, რა სიკეთებქნა, რომ საუკუნო სიცოცხლე მქონდეს. ხოლო მან მიუგო, რად მეკითხები სიკეთის გამო, არავინ ააკეთილი გარდა ერთის ღმერთისა ხოლო თუ ქსურს შეხვიდე სიცოცხლეში დაიცავი მძნებანი უთხრა მას რომელნი ხოლო ესო მიუგო მას არა კაცკლა არა იმრუშო არა იპარო არა ცილის წამო პატივიეცი მამას შენსას და დედას და შეიყვარე მოყვასი შენი როგორც თავი შენი უთხრა მას ჭაბუკმა ეს ყოველივე დამიცავს ჩემი სიყრმიდან რაღამ აკლია კიდევ ესო მიუგო მას თუ გინდა რომ სრულფმნილი იყო წადი გაყიდე რაც გაბადია მიეცი გлахაკთ და გეკნება საუნჯეცაში მერე მოდი და გამომყევ მე ეს სიტყვა რომ მოისმინა ჭაბუკი დახონებული წავიდა რადგანაც ძალიან მდიდარი იყო ხოლო ესომ თავის მოწაფეებს უთხრა ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ დიდარი ძნელად თუ შევაცათა სასუფეველში ამასაც გეუბნებით თქვენ. აკლემი უფრო ადვილად გაძვრება ნემსის კუნცში, ვიდრე მდიდარი შევახთის სასუფეველში. ეს რომ მოისმინეს, მოწაფეები ძალზე განცვიფრდნენ და თქვეს. კი მაგრამ, ვინღაც ხონდება. შეხედაიესომ და უთხრა მათ, ეს შეუძლებელია კაცთათვის, ღმერთისთვის კი ყველაფერი შესაძლებელია. მაშინ პეტრემ მიუგო და უთხრა მას, აი, ჩვენ მივატოვეთ ყველაფერი და გამოვყევით. რა გვექნება ჩვენ? ხოლო ესო მიუგო მათ, ჭეშმარიტად გეუბნებით, რომ ვინც მე გამომყევით, მეორედ შობისას, როცაზე კაცისა დაჯდება თავისი დიდების ტახტზე, ერთად დასხდებით 12 ტახტზე ისრაელის 12 ტომის განსჯად. და ყველა, ვინც მიატოვებს თავის სახლს, ან თავის და ძმას, თავის ცოლ-შვილს თუ დედ-მამას, ან და თავის ადგილ-მამულს ჩემი სახელის გულისთვის, ასმაგად მიიღებს საზღაურს და საუკუნო სიცოცხლეს დაიმკვიდრებს. მაგრამ მრავალი პირველი იქნება უკანასკნელი და უკანასკნელი პირველი